txikia da azkenik egin den ekintza maiatzaren oita zortzian, eta orduan uh, hortan uh, ari ziren deizteko masina muntatzen, eta orduan eh, desmuntatu ziren gehienak ziren burdineriak, behien atxikitzeko burdineria tuba borobiloik, eta gero izan ziren ere uh, plastikozko elementu batzuk, oik denak eraman, batzuek eraman zituzten gero zuzenka Pariserat eta Parisen orduan Ba, eginakien nuntzen eh, laborantzako ministroa, gainera zegoelen royalekin zen, eta hari uh, emanak izan zitzaizkion, beraz uh, hor desmuntatu ziren pieza guziak. Eta horren ondorioz, gero ekintza horren ondorioz, han berean hartu zituzten frangelitzen ziren oita amagetaik lau lagun, eta lau lagun oik dira gaur egun hauzitaratuak, beste pare bat bada uh, lehen, uh, bozera mailea bereziki, eta beste militante bat, eh, pixka bat, eh, biekin zezak usatua. Bon, aipatzen dautazu, berze leku batzutan egin diren ekin zakazkan hilabete hauetan. Ba, eh, morle, irian bereziki, egin dira ekintza bortitzak eraikuntza publikoen kontra eta gure aldetik da salatu ditugu. Gurezat biziki importanta da denek gure diruz pahatzen dugun eraikuntza horren kontra eh, eta eh, ekintza e, e, erretzia komparazione eh, edo deusestatzia <laughs> antxe dena sehatzian. Hori guretzat ezin onartua da eta jakin behar da hauk egin dituztenek ondoko laubegunetan antzirela ministeritzan eta beren xalak, eskakizunen agertzen, beraz hor ba. Arras bimoldetan tratatuak gira.